E aí, Sete? Logo mais nós tem que, também tem que fazer tipo um bagulho, tipo vai vai, tá ligado? Que? Tipo aquele bagulho copo d'água, não sei o que, pá, né? Logo mais. Anda de naveira, elas querem. elas quer. Posa de exclusivo também é. Né? Andar de naveira elas quer. Posa de exclusivo também é. Andar com as sete elas é quer. Posa de exclusivo também né? Quanto tempo já passou? Quem diria que o R7 ia chegar onde ele chegou? Batalhou pro menor senhor, de sofredor virou um vencedor. Hoje o jogo virou, hoje o mundo virou, Hoje o jogo virou, olha onde nós chegou. Sempre que ele passava, todo mundo olhava de cara amarrada. Hoje ele é o cica da quebrada, passa de sonata, ninguém entende nada. Tem esperança na parada, vale muito mais que ouro e prata. Sempre respeita os mais velhos, valores ao pai e ensina a criançada. Câncer de amizade falsa e perreco que sempre embaça. Câncer de amizade falsa e perreco que sempre embaça. É assim que é. Andar de beira, elas querem. 10, Logo, mano, tem que também tem que fazer tipo um bagulho, tipo, vai, vai, tá ligado? Que? Tipo aquele bagulho, copo d'água, não sei o que, pá, né? Logo mais. Anda de naveira elas querem. sete elas quer Pousa, de exclusivo também é Andar, de naveira elas quer Pousa, de exclusivo também é Com sete elas quer Quanto tempo já passou? Quem diria que o R7 ia chegar onde ele chegou? Batalhou é nosso senhor, de sofredor virou um vencedor. Hoje o jogo virou. passava, todo mundo olhava de cara amarrada. Hoje ele é o cica da quebrada, passa de sonata, ninguém entende nada. Tem esperança na parada, vale muito mais que ouro e prata. Sempre respeita os mais velhos, valores ao pai ensina as criançadas. Cansei de amizade falsa e perreco que sempre embaça. Cansei de amizade falsa e perreco que sempre embaça. É assim que é. Andar de naveira elas rasguer.